radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 460 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a l'edició 460 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. Avui portem un programa... Avui estem tranquil·lament aquí al cau, a, bueno, a bueno. la nostra radiotrama, que tant ens agrada, un programa sense entrevistes, sense especial, però un programa molt farcit de bons continguts de temàtica política i social i sobretot, com sempre, de bona música combativa. El primer que farem, com sempre, també serà presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa, el primer a ser presentat, aquest que és capaç d'organitzar una xerrada i, i, i poder... Mm, bueno, organitzar-la no, però de, de poder sonoritzar una xerrada en 5 minuts és el nostre reverendo Tecles. Què passa, guapo? Explica-ho, explica-ho. Què ha passat avui? Bona tarda, eh? <laughs> germans, germanes. No sé si està sonant el, eco. No, no? <laughs> Ah, ara. Germans, germanes, sí. bona tarda, fa molta calor. Ara s'entén més. <laughs> és que hem Però... descobert que tenim efectes aquí a, a la taula de so. És, és tota una troballa. Els estem provant, els sí. estem provant. Molt bé, sí, aquí avui comença el cicle, no? com es diu el cicle, és el de les Justes Revolta, el col·lectiu feminista d'aquí Sabadell, Fan... És el, el seminari d'estiu. El seminari d'estiu, que ja fa com 10 anys o 13 11 anys, o una, 13, no sé. Una barbaritat, sí, sí. I ara estaran tot aquest mes fent-ho, no? Seminari que vam, vam anunciar fa unes setmanes aquí al, al, al programa i que avui tot just començava i que, i que és veritat que, que ens han demanat si podíem poder que se'n... A última hora hem decidit que el volien gravar, si era possible, sí. i els hem fet un apanyo així, pim-pam, i pum. Pim pam pum, com ho fem nosaltres tots. <laughs> Clar que sí. <laughs> Molt bé, al vuelo. Molt bé, i un altre que no falla mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que és una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, des de Barberà del Vallès, però en denominació d'origen castellà, yep. de veure els cabrians que ve el pendejo, el nostre sí, sí. estimadíssim Pou. Ui, I per posar... Bona tarda. Ui, també tinc... <laughs> Avui... Uh, per perdó, perdó, ja està, ja no toco cap més. problema. A, a més, amb context, el que està passant és que hem fet proves de so, però hem fet proves d'efectes perquè hem descobert que la taula nova, que ja sabeu, si heu seguit el programa sabíem, sabíem que tenia botonets d'efectes i coses, però no els havíem posat en pràctica, Exacte. diguéssim. I hem fet proves d'efectes i, i per la vostra desgràcia, però per la nostra alegria, té molts efectes aquesta taula sí. i pot ser que es vagi colant algun més durant el programa. És divertit, clar que sí. I el que condueix sempre el programa, l'Isma, què tal? analisme, com vas? Doncs pues molt bé, molt cofoiga, moltes ganes sí? de, de que vingui aquesta edició 460 de, de posar bona música. I bons efectes. I bons efectes. Sí, això, això anirà així, eh? Molt bé, doncs... pues, ja està, ja estarà eh... la presentació, ja està. pues, eh, em recorda tant que ara vindrà una secció que porta una falca i, i la secció que ve és la primera que sempre fem en tots els programes, és la dedicatòria i la, de, la dedicatòria d'avui és, és la següent, diu així el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al Jardí de la Julieta, un projecte comunitari al cor de Sant Andreu del Palomar que porta, com a, com, que porta més de 4 anys fent servir el pop, fent servei al poble i a les seves veïnes. Un espai que es va ocupar amb la intenció d'aturar la construcció d'uns xalets de luxe que accentuaran i acceleraran el procés de gentrificació que pateix el poble i per lluitar contra l'especulació immobiliària. Aquesta aventura començarà començar perdó, el desembre de 2018, vuit anys després que fessin fora l'última inquilina amb renda antiga de les cases situades als números 42-44 del carrer Ignasi Iglesias, la Julieta. Fartes de veure un solar ple de runa desaprofitat i sabent els plans de la promotora, un grapat de veïnes van decidir ocupar l'espai per convertir-ho en un hort urbà. Amb el temps, el jardí de la Julieta ha esdevingut, ha esdevingut molt més que això. S'han fet concerts, tallers per infants, cinema, discofòrum d'òpera, teatre, recitals de poesia, sessions de ioga, formació per grups escolars i caus i un munt d'activitats més. El jardí és un pulmó per a Sant Andreu, en molts sentits. És part essencial del veïnat i la xarxa d'espais socials de Barcelona. Ara tot això pot desaparèixer. L'empresa New Real Estate Horizon, propietària del solar, amb el senyor Francisco Morán Prieto al capdavant d'empreses com Compropiso, Homes Experience, Aquito Reforma i Equivalença, les vol fer fora. Aquesta promotora, que forma part d'un holding dedicat a l'especulació urbanística, les vol desallotjar per construir xalets de luxe a preus completament inaccessibles que a més a més trenquen completament amb l'estètica del cas an casc antic de Sant Andreu del Palomar. New Real Estate Horizon pretén destruir el jardí de la Julieta, acabant així amb un projecte comunitari, anticapitalista, verd, viu i necessari. La inversió privada en operadors en, en operacions immobiliàries només pretén el màxim benefici econòmic. Es tracta de comprar barat sense tenir en compte les persones, construir quelcom nou més del gust d'un perfil benestant i vendre car, molt car. Aquest procés està reconfigurant el nostre poble i la gent que l'habita, augmentant l'esquerda social i fent fora les veïnes de les seves llars en un procés anomenat gentrificació. Però nosaltres no ens rendim. Continuem lluitant perquè el jardí de la Julieta no es toca. No ho permetrem. Resistirem fins a fer fora els especuladors del poble. El desallotjament està previst pel 28 de juny i les companyes del Jardí de la Julieta convoquen a partir de les 7 hores del matí per resistir juntes. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al Jardí de la Julieta perquè el jardí no es toca... Prou, prou especulació! <laughs> Molt bona, molt bona. La veritat és que aquesta dedicatòria molt especial, l'hem volgut fer molt especial per la gent del Jardí de la Julieta, que resisteix i, i resistirà, i, i, i la veritat és que ha sigut molt, molt enriquidor i molt guapo pues, poder-nos contactar a través de xarxes, van veure que els hi dedicàvem al programa i es van posar en contacte amb nosaltres per, intent, per, per, per cedir-nos informació i per, bueno, i per establir relació i, i des d'aquí els hi enviem una forta abraçada que no deixin d'anar de, de, fortes en, en, en la seva creuada que és que, que, és que el jardí de la, de la Julieta no es toca i contra l'especulació a Sant Andreu del Palomar. Molt bé, doncs després de la dedicatòria arriba la música combativa, avui de la mà del mestre Tecles que ha establert el criteri de qui <laughs> fa la, la secció punky dona és qui tira la primera bala. Després de molts i molts i molts i molts i molts programes... Per tant, et toca avui a tu. <laughs> Em toca a mi, em toca a mi. Doncs jo obro el programa amb una altra falca. Vinga. Pieles, circos, muertes, ciència, del crimen, progreso, de demences! Oh yeah! Doncs sí senyores i senyors, arriba la secció Folseitan. Foli! a eh, Una secció on us presentem música antiespecista amb lletres a favor del veganisme, etc. I avui us porto... Avui, Pau, trepitja una mica el teu terreny. A veure, a veure perquè me'n vaig cap al folk yankee, però uh. ja veuràs que no és molt actual, que diguem. Uh mhm. -huh. Bueno, eh, Mig, mig, mira, deixa'm, deixa'm anar per parts. Us presento el, el Pete Seeger, bueno, Peter, però fa dir Pete Seeger, que és un cantautor, un compositor, un cantautor, en definitiva, uh mhm. -huh. Eh, estadounidenc, que mm, va néixer el 1919. Wow. Com? Va néixer el 1919, va morir, ja va morir... <laughs> El, Estava va, flipant. Va morir el 2014. Uah! I la cançó que porto està gravada o crec que està gravada al 2018. O sigui, del 2000... Però no de, des del 1900... <laughs> Des del, espera, espera, espera. des del 1919 fins al 2008, això són 88 o 80... O sigui, la cançó que porto ah, la però... va fer quan tenia 80 i pico anys. No, no la van gravar al 2018, que portava ja 4 2008, anys morts. 2008. Vale, 2008. Vale. He dit 2018? 2008, no sé. volia dir. <laughs> El senyor va néixer... Però el temps és relatiu. El senyor va néixer el 1919 i va morir el 1914 i la cançó que porto és del 2008. Vale, vale, vale. Ara sí, ara sí que queda clar. De es les diu... acaballes. Sí, a les acaballes de la, de la seva trajectòria, de la seva vida, en definitiva. Sí. Eh, era un cantautor que destacava pel seu compromís social i la defensa dels drets humans, que en aquella època, els anys 20, ja tenia mèrit aquestes coses, sí, perquè sí. No, no, no era com avui en dia, i, i va rebre molta persecució política allà al seu país, però bueno, eh, avui us porto aquest cantautor perquè té una cançó que, mm, que es diu The Song of the World's Last Whale, o sigui, la cançó de la última balena del mm. món. Mm. Vale? I, òbviament, pues, parla d'això. Avui en dia tots els temes ecologisme i, i veganisme i tal tracten uns altres temes, però molts anys enrere pues que si les, les balenes, els dofins... Era, L'extinció d'espècies. Era més el que es portava sí. no? a, a l'hora de fer campanyes sí, sí. i tal. Bueno, I encara, no? jo encara recordo no, campanyes també, pues, pel tema de la matança de, de foques, mm. per fer abrics i meres d'aquestes. Evidentment, evidentment. Però bueno, ara és una cosa més global, que es mm. parla de moltes més coses i abans sí. es parlaven més de cosetes així mm. com... Bueno. És veritat. Doncs això, Pete Seeger amb la cançó de l'última balena del món, Sami. Arranca el pim pam pum. I heard the song of the world's last wail as I rocked in the moonlight and reefed the sail. It'll happen to you also without fail if it happens to me. Sang the world's last wail. It was down off Bermuda early last spring near an underwater mountain where the humpbacks sing. I lowered the microphone about a quarter mile down, switched on the recorder, and let the tape spin round. I didn't just hear grunting, I didn't just hear squeaks, I didn't just hear bellows I didn't just hear shrieks. It was the musical singing and the passionate wail that came from the heart of the world's last whale. Down in the Antarctic, there the harpoons wait. But it's upon land you decide my fate. In London town, There'll be telling the tale if it's life or death for the world's last wave. So here's a little test to see how you feel. Here's a little test for this age of the automobile. If we can save our singers up in the sea. Perhaps there's a chance to save you and me. I heard the song of the world's last wail as I rocked in the moonlight and reefed the sail. It'll happen to you also without fail if it happens to me. the world's last whale. Molt bé, molt bé, molt bé, espectacular. Als 80 i pico anys que tenia aquest senyor fent aquestes coses des de, des de temps immemoriables. Brutal, I brutal. I immemoriables, amb, tu has dit. I a Però... més amb, amb, amb una temàtica mhm. guapíssima, mm -hmm. molt bé, molt bé. I, i havent nascut el 19 i el 2008 seguir cantant aquests temes i seguint amb aquesta empenta i aquesta força, brutal, Riqui. La sí. veritat, molt bona molt guai, molt guai. Molt, és... guai. molt suaveta, per això també he volgut ficar-la al principi, perquè... I no és un gènere, però el fet de, de la cançó feta per persones de la tercera edat, podríem dir, o inclús més avançades, no acostumen a sonar. All Men in Front? Seri... <laughs> Algo així. Sí, però... no, no li posen aquesta etiqueta, no sé per què. Però és, és veritat que no, que no acostuma a haver-hi música feta per gent amb, amb edats molt, tan, tan grans com bueno, la que avui escoltar. Aquí tenim el el Lluís Llach o el Serrat o un d'aquests que doni do ja... Mm, va, però... La cançó protesta. La cançó protesta. Quants anys deu tenir el, el Llach ara? Però no es jubilaven 70, aquesta gent. No ho sé, no ho sé, però... No ho sé. Però bueno, també deu nhi no? Sí, sí, sí. sí, sí. Potser, té, potser té 80, eh? No sé. Sí? Ara, ja ho buscarem. Molt bé, pues, després d'aquest jardí en el que intentàvem posar-nos i que al final no, no, no, no podem, podem, eh? Podem. No, no, mira. Mira, el grup del folk, que era el 67, no? Deuria ser... O sigui, en, Pau, en Pau Vol. Mira, el Lluís Llach té 75 anys ara ah, mateix. Ah, mira, uau. Doncs, clar, en tercera època, doncs... Pues, Són contemporanis. Sí, tirem sí. enrere, doncs pues, el 50. No, escolta, sí. va néixer el 48. 40, O sigui, quan va néixer el Llach, el, el Peter Seeger aquest ja tenia 30 anys, quasi. Clar, clar. Sí, sí. Bueno. 29 anys, uah. I si seguim amb la primera ronda, què? Què, bueno, vaig jo? Què, què, què? No, no vas tu, no vas tu, que... <laughs> A veure, Isma, què, què ens portes? Mira, doncs Avui tots hem vingut amb ganes de gresca, menys el, el Menda. Eh? No, jo sí. sempre vinc amb ganes de gresca, però com que soc... Li, hauré, com... li haurem de tallar el micro així, bé, ara... Bé, <laughs> bé. Vinga, Isma. No, com que, com que sóc el moderador, doncs sempre us, us intento empaitar, perquè si no us fugiu, sou com, sou com nens petits i nenes petites que fugiu. Sol i... passar, sol passar. Bueno, doncs el que jo us porto com, com a primera bala és SFDK, que Home. és un acrònim. Eh? acrònim de Siempre Fuertes de Conciencia, aquesta, aquest grup de hip-hop sevillà. No, ho sabia, això. Mm. Sí, SFDK és Siempre Fuertes de Conciencia, amb K. Molt bé. Grup de hip-hop sevillà format pel, pel Satu i Acción Sánchez, Eh, us portem un tema homònim, ja que l'àlbum es diu com la cançó, és una cançó que vull dedicar... Avui vinc molt dedicador, ja, veuràs que, ja veureu que, que porto moltes cançons dedicades, m'ha vingut a gust i ho he fet. Una cançó que vull dedicar molt especialment al meu amic Palli, que me la va ensenyar, un tema increïble que s'anomena Mudanzas. Mudanzas. por lo menos el puto pan no está duro. Si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los duros, luchando por salir de lo oscuro. Mamá, nosotros somos los duros. Me viste allí tirando piedra a tu ventana, no es que fuera un vago y no tuviera nada que hacer. Recuerda esas mañanas, seis años tendría tu hermana, y le dije a tu padre, en mí se podrá sostener. Te lavaré los pies por todo lo que llevamos andado y todo lo que hayamos tomado que no haya sido café. Ah. En el espejo te dejé escrito este melodrama y como tu nombre era Ana pude escribirlo al revés porque tú ya te perdías desde que éramos chavales. Venías a mi barrio y los bloques parecían todos iguales. Aquí vivíamos regios por otras claves, con cruces y con clavos, sin un chavo, ya tú sabes. Tú no viste al artista que todos pudieron ver. Ah. Tú viste a la persona y eso ya es de agradecer. No hace falta que diga lo que todo el mundo ya sabe, son colegas en la rave, mas no cuando te toca padecer. Saltar de un cuarto y caer a plomo, es lomo. Agarro una nube y subo a su lomo. Le clavo las espuelas y se dispone a llover. La música me da su tono pero no de comer. Hay quien me adora y ya me ve un icono. Sin cabezas ni como, mientras preparo mi disco tercer, pensé en tu padre y dije vaya cromo, mientras tú y yo lo hacemos en un pequeño piso de alquiler. Duro, echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro. Tenerlo justito para almorzar, el arroz hervido en blanco, por lo menos el puto pan no está. Duro, si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los duros, luchando por salir de lo oscuro, mamá, nosotros somos los duros, ¡DURO! música no daba, no cuadraban las cuentas. Vivimos en un pisillo muy antiguo en el centro, lo justo para pagarle a la casera la renta. Siempre tuve mis trapis para buscarme el sustento. Mi música, sin embargo, no estuvo a la venta. Y si algo no se hace, me lo invento. Afronto esa afrenta. Sigue vacío el carril más lento y no puedo adelantar porque la gente va lenta. Vivimos en los barrios apiñados con las camisas manchadas. Vivir de prestado y la luz pinchada. Tener el piso pagado a ver si nos van a echar abajo y pido un cigarro carrito, baja y pide tú dos más. Lo que para unos es miseria, para nosotros era normal. ¿Pa' qué te voy a mentir? No gano nada. Hice una mudanza con un carro el Mercadona, muebles pa' y otra zona. La vida al pobre es harto de empujar. Desde niño siempre me he sentido un guni y ahora de mayor siento que me ha mirado un tuerto. Sé que yo soy tuyo igual que tú eres pa' mí. La gota de lluvia que ha inundado el desierto. Ahora nos va bien pero no puedo dormir. Prefiero pasarla junto a ti, pero despierto. Y de hecho así te puedo escribir. Mira lo que acabo de escribir. Duro. Ya la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro. Tenerlo justito para almorzar, el arroz hervido en blanco, por lo menos el puto pan no está. Duro. Si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los duros. Luchando por salir de lo oscuro, mamá, nosotros somos los duros, duros. Ya la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro. Tenerlo justito para almorzar, el arroz hervido en blanco, por lo menos el puto pan no está. Duro. Si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro más mal nosotros somos los Duro. Duro, <laughs> duro, duro. Pensaba que venía una Mudanzas desde Mudanzas, SFDK desde Sevilla, bueno, mm, bueno ca o, o Seitan del Bo. Bé, bé, bé, bé. Bona, <laughs> bona primera, Isma. Bona primera. Bona, bona. La veritat és que és una cançó que em va recomanar ja fa algunes setmanes al Palli i tenia ganes de dedicar-li una cançó que fa dies que no el veig i vaig el El Pallimentari o un d'aquests que tenim... El Pallimentari. Pallimentari, molt bé. Hi ha molts pallis a Sabadell. Sí, tants, tants com quatre mínim. Mínim. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa d'SFDK, ara és el torn de mestre Pau que acaba aquesta primera ronda. Amb què, amb què comences i amb què t'acomiades per la primera ronda? Ui, ah, vale. Ja m'estàs fent explotar el cap, sí. m'estàs fent ballaruques mentals. Doncs posarem una cançó d'aquí prop, de, de Barcelona, que el 2022 de la mà de, de Discos Pinya, que és un oh. col·lectiu que, que és, fa coses brutals. No serà l'últim cop que passarem avui per aquí, de fet, Discos Pinya uh, i que parlarem d'ells. I, I per Barna, perquè avui em sembla que totes portem bastantes ah, cosetes mm. de Barna. Eh? Sí, ja estic veient... Ja estic veient... Vale, vale. Ara parlarem. Ara, molt bé. <laughs> doncs uh, hi ha un grup que és La Cosa Pública, que és el Roger Pelaez, que és el, el de Zombi Pujol i molts grups més vale. de de... Són brutals, aquesta colla. Eh? Sí, Tenen una creativitat, sí, sí. un cinisme, unes la... lletres... Va, I la veu quan la sents ja directament a Baula, també em sembla que eh, tens directament a ells allà i, i dius, vale, ja sé qui és i el company que, que fa la, amb ell les cançons és el Vidal Soler, que també fa una barbaritat de música. Amb, eh, és, és aquesta gent músic que sap tocar de tot i que fa absoluta, absolutament de tot, doncs aquest és ell i estan acompanyats en aquesta cançó per la Clara Pinya, o sigui, la Clara de, també de Discos Pinya. Sí. I La Cosa Pública és una banda doncs, d'aquí doncs, Barcelona que, que la veritat és que tenen lletres divertides i punyents, que, que és d'aquestes coses que ens agraden aquí. Jo em vaig portar una, si no mm -hmm. estic equivocat. Sí, em sembla que no era aquesta. No. Era, era no, no, una altra no. que ho vaig Era una... Mirant. Algo de Convergent, pot ser? Crec que no vas portar aquesta. No? Que era, eh, sí, perquè és l'altra del treball, que no és la, la que portem, del treball de pública i, i política, que és eh, No et refiïs mai d'un puto conversent, que és que ho tinc davant, eh? I, i però no és aquesta, eh, Boníssima, ah, la que vas portar, em sembla, però també era una altra molt bona, que la veritat és que, que fan eh, coses molt bones aquesta gent, i posarem una cançó, no és d'un split, però van fer un split Split amb un altre grup que, que posarem avui i m'he pres la llicència d'agafar cançons diferents de l'Split perquè Avui spliteges, eh? Doblement, ja, sí, ja ho, ho veurem <laughs> i uh, res, doncs posarem una cançó que és Cada dia és un bon dia per odiar la policia a cap i hi ha una part que m'agrada moltíssim que diu que l'odi la que la ciutadania sentim per la policia no és delicte d'odi, és delicte d'alegria. 13 <laughs> a 12. Les seves pistoles i bales de goma. Els seus carrusels, les seves polles fofes. Les seves porqueres, les seves esposes. Tengues amb creus games les seves multaques, les seves sancions, falsos testimonis i declaracions, corporativisme, administratiu, el seu gallet fàcil, el rotllo proactiu, dicta la policia sent per la ciutadania no suposa delicte, ho diu el veredicte, dicta la policia promou amb bioenergia, cada dia és un bon dia per odiar la policia, cada dia és un bon dia per odiar la policia, cada dia és un bon dia les seves botes d'aigua al caminar ja perut. Si no hi ha periodistes, tot tururut. La seva tristesa i cortesa de veres. Que s'aprenen a l'escola de policia. La seva figura. De garants de l'estat. Quan en realitat. El tenen segrestat. Ho dic des de Reus. I ho dic al Maria. Ho sé jo, ho saps tu. I ho sap la perquè la policia, sent per la ciutadania, ara suposa delicte, per un codi estricte. Perquè la policia promou en garantia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia. L'únic que la ciutadania sentim per la policia no és delicte d'odi, és delicte d'alegria. No és culpa de ningú, tot és psicologia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia per odiar la policia. Cada dia és un bon dia parodia la policia, cada dia és un bon dia parodia la policia, cada dia és un bon dia. Ole, ole. Brutals. La cosa pública, cada dia és un bon dia, per dia la policia es pot dir més alt, però no més clar, eh? I no havia sonat, era de no et refis mai d'un puto convergent, tampoc que val moltíssim la pena. Sí. I altres sí, sí. cançons que tenen, també. Sí, I tant, sí. i tant. Molt, molt bona la proposta del mestre Pou amb la cosa pública, que, que pensaven que havia sonat mm -hmm, i mhm, potser sí. no havia sonat. Bueno, ho, ho acabarem de La mirar. devien tenir a la, a la parrilla de sortida i al final no, no va sortir, no? Ben sortida, doncs, clar que sí. <laughs> molt bé, doncs després d'aquest temazo de mestre Pou, ara canviem, canviem al, al mestre Tecles, que ens porta la primera cançó de la segona ronda. La meva segona bala és la Nyest, aquesta FEMC que, de fet, Tenim info, no? Sí. Podem dir-ho? Sí, dir i, tant, i tant que podem dir-ho. Diem-ho, qui ho diu, tu? Bueno, doncs tu. diem que, que dins del cicle de música en directe al Parasol de Can Capablanca, amb Canyatapa inclòs, el dimecres 5 de juliol tindrem el plaer de, de, de tenir a l'Anyest i també a la Curda del Raval aquí a, eh, en directe al carrer Comte Jofre número 30 a Can Capablanca amb, amb música també llaunada de la mà del Pim Pam Pum i esperem que vingueu tots i totes que farem bona festassa, clar que sí. I tant, el Cicle Parasol pels que no sapigueu és un, durant tot un mes de, sí. de l'estiu, cada dimecres d'aquell mes. Organitza RAN, organitza Justa Revolta, el col·lectiu feminista, bueno, pues... Tota la, tots els col·lectius que, mm. que militen aquí al casal, sí. no, diguéssim? Madrid, doncs munten a fora, no? posen taules, posen un escenari... I... Bon tiberi, bona gent, bon ambient... Tot etapes variades. I bona picar. música. I cada dia amb una selecció. I nosaltres ens encarregarem eh, un dels dimecres, mm -hmm. no? Mm-hmm. que sem cada el dimecres... primer. Sí. El, el primer dels parasols el fem... El fem... Obrirem foc nosaltres sí. i vindrà la curda amb l'anyesta. Amb a, a deleitar-nos. Mm -hmm. I això venia a fil de que portes l'anyès, no? Porto l'anyès que la veritat és que no l'havien portat amb ella en Mal solitari, l'havien portat en col·labora amb, amb la Curda, crec, si no, si sí. no vaig mal encaminat, però no l'havien portat en solitari i he entrat al seu canal de YouTube i només té tres cançons allí penjades. Segur que oh. té més coses per ahí, però mm -hmm. té col·labores, penjades a altres canals, però en el seu propi només en té tres. No, si no, para. Que són dos videoclips molt, molt xulos i un vídeo líric i us porto la primera de totes, gravada el 2020, una cançó que es diu Me dije. Som-hi! Som-hi! No harás nada que no quieras y harás todo lo que te plazca. En mi situación parecía la solución cierta. Cada día que amanezca serás un poco más tú. Y esa gente sin idea será ceniza. Volando con la brisa, alejándose de aquí. Y tú podrás ser libre, ya no hay pautas que seguir. Y venga todo feliz andando por la street. Pero wait, miss, hay secuelas en la beat. Uh, uh. Fight, fight, fight, me tengo que repetir. Me siento atada a mis ansias de libertad, obligándome siempre a sentir y fluir. No, no sé no hacer las cosas sin pensar y vuelta a empezar el bucle paradójico. Mi mente se salta al eje, ya casi ni me incomodo. Ejército de pensamientos a luchar cuando gane el otro voy a perder igual y no es personal. Me dice la hija puta, suele de graciosa, pero es que a menudo me hace gracia. Escondo la sonrisa o me troncho. La primera pa' que no se crezca y sepa que la reconozco. Y cantaba una sirena bajo el lodo. La desenterré y era una trampa, que raro todo. No ignoro ni imploro, si lloro, pero comparado con antes Ahora lloro muy poco, menos llanto, más alerta, menos puños, menos esquerpa. Quiero hardcore, rebáname los sesos, regálame un baile, empecemos con los excesos. Bailando para ti, tantos como tú, baile para mí sola. Planté una flor en tu cabeza, perdón por no ir a regarla dolor crónico de espalda. Llamo llevar falda por el bien, me arborracha, Ya no te necesito, mi mente yo ejercito. Cierto es que no compito ni lo haré si brillo. Hay en mis ojos, es porque lo vivo y vivir vivimos todos, no todos. En el mismo sitio rectifico, vivos estamos todos. No voy a ser pedante con lo que no solo existo y me visto puntualmente para provocarte al mirarme no te extrañe que te guste más con la segunda premisa pues no hay más atractivo que gustarse a una misma ya hoy te lo suelto a lo poetiza lo poetiza empoderada a ratos poderosa siempre sinceridad a palos sensibilidad consciente empatía intermitente buen rollismo a kilos encuentra mi talón de Aquiles poso contigo y sonrío sé que vivo en un eterno presente y es que no hay error en la ecuación ya el error es dentro de esas mentes y si es morita mi ponme pidor ya a veces me hago la incoherente simplemente para entretenerme yo ya pensando que soy demente De frente chocas, ten cuidado Tú eres el peatón, escribo a cachos, a ratos Cortas y pegas entre años, etapas Estados de ánimo, borrachas, borrachos Altos y bajos, morados Finalmente en un ritmo estructurados Que pesados todos y yo mucho A ratos, que palo, seguir la canción La dejo tal cual y que la pase Vaya de bajón, uh. Vaya de bajón, uh. vaya de bajón. Vaya de bajón. Vaya de bajón vaya de bajón, vaya de bajón, ya. Vaya de bajón, vaya de bajón. La dejo tal cual, ya. Vaya de bajón. Empoderada a ratos, poderosa siempre. Sinceridad a palos, sensibilidad consciente, empatía intermitente. Buen rollismo a kilos, encuentra mi talón de Aquiles, poso contigo y sonrío. Empoderada a ratos, poderosa siempre. Sinceridad a palos, sensibilidad consciente Aquí los Encuentra mi talón de Aquiles, poso contigo y sonrío, sonrío. brutal, l'Anyès, espectacular. Quines ganes tenim de, de tenir l'Anyès i la Curda del Raval aquí fent les delícies de, de la gent de Can Capablanca al Parasol. Llàstima que sembla que no vindran amb el, amb el seu DJ, Esper DJ Espera. Sí. Però bueno. bueno. bueno. Ja els hi punxarem nosaltres les cançons si I fa tant, falta. I tant que sí, i tant que sí. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquest temazo de l'Anyès, que, que és la primera vegada que passava per, per aquí per en, solitari, papum, sí. en solitari i, i per tant molt contentes de, de donar... I tant, i, i vaig escoltar les tres cançons que hi havia allí i crec que com mínim una més la, la portaré la setmana que ve. Que guai, que guai. Tremendo, tremendo el, el temazo de l'Anyès. Seguim en segona ronda, és el torn ara de Polvo de Hades, que és aquesta banda de trash finura i post-punk eh, que envolta la ciutat de Barcelona no marxem de Barna, trencant estructures amb bombos i cadenes, melodies d'una ninfa imponent alleugen el panorama, transitant densos baixos distorsionats amb la millor actitud punk i el post apareix amb guitarres melanconioses dibuixant sobre sintetitzadors creant l'ambient perfecte per a les gavines que les acompanyen. És, és la presentació que fan elles mateixes mhm. de, del seu projecte, és, és un projectàs, ja veureu que és, és un... M'he perdut amb lo de les gavines, perquè... ho hauré de llegir una... si escoltes la cançó, si escolteu la lletra de la cançó ho entenen. Ah, amigo, vale. La gavina és, és rapinyaire i, uh mhm. -huh. i busca el seu contenidor per anar a agafar el que li interessa vale, i, vale, vale. i viu lliure i, Amigo, i molt bé, molt sí, bé. sí és, i, a més és molt... O sigui, a la descripció del grup posen spoilers de lo que anirà a les, <laughs> les cançons eh? Sí, podríem dir així, no? I, de, i del, del que són, és una, és una sí, definició sí, no. pròpia. Ho entenc, ho entenc, ho entenc. És, són Polvodeades, que és una banda de recent creació, fan post-punk alternatiu i feminista des de Barcelona i són la ninfa del bosc a les veus, Ània a la guitarra i a la producció i Marc al baix eh, us portem el que a hores d'ara és el seu únic tema enregistrat, una meravella que es diu Ornitofòbia i sona genial. Música hades, amb aquest ornitofòbia, la ninfa del bosc, Ània i Mar, espectacular, tema Zarrangano, <laughs> un grup que, que l'altre dia ho vaig veure, que la gent d'Utercine, la Maritxu Alonso, doncs, estaven, estaven també doncs, donant-hi difusió, molt contentes de que hagin passat per primera vegada pel Pim Pam Pum. La veritat és que les seguirem perquè aquest synth punk que fan molt genuí, pornopunk, també se diu... Sí. És... I, jo musicalment no és el meu, però m'agradaria molt, tinc moltes ganes de veure'ls en directe perquè, mm -hmm. per l'espectacle que fan. Jo he vist vídeos, he vist imatges són autèntiques performances. Unes performances que flipes. Sí sí sí. sí, sí, sí. sí, Que guai. Molt bé, la veritat és que projectazo, la de, el, de, el de Polvo de Hades, que seguirem molt, molt de prop, i ara el que volem és felicitar les companyes d'Hora Bruixa, el col·lectiu feminista no mixta i revolucionari de Sant Cugat del Vallès, que fa 10 anys d'història. Ho celebraran el proper 10 de juny a partir de les 11 del matí durant tot el dia i part de la nit a la plaça del Coll, una gran festassa que no us podeu perdre. 10 felicitats. Anys. 10 anys. Felicitats, felicitats a la gent d'Hora Bruixa. Que bé. Molt bé. Pues després d'aquesta info que no podíem no donar i que teníem també moltes ganes de compartir amb totes vosaltres, ara és el torn del mestre Pau que acaba la segona ronda. Què dius, guapo? I, uh, sí, i posarem una cançó uh, que es diu Abajo el Trabajo, uh, o sigui que amb Bé. el nom de la cançó ja diem molt uh, de què va. I, per exemple, diu uh, al mig de la cançó uh, uh, Estoy harta de vender mi cuerpo, mi vida, mi tiempo. I, i això podria ser tranquil·lament una cançó d'Accidente, la cançó mítica de, de Canvi de què, que a canvi de què donem les 8 hores del dia aquestes, uh, eh, o més hores encara, no? com anem sacrificant una part molt important de la nostra vida. Doncs no, és una altra cançó que parla del mateix, podríem fer un monogràfic d'això, perquè vi, dia a dia sí. ho vivim molta gent. És un tema que afecta a, a bastanta gent. Sí. Mm. <laughs> si treballes és que ets pobre, no?, que diuen. Sí, sí. És... Eh, I estàs explotat, probablement. Això diu Encara que no fracàs. No? <laughs> Això diu molt... Treballes de pobre. Sí. Treballes de eh, eh, pobre. Si, si treballes, és que ets pobre. <laughs> que bo. Doncs posarem a cançó de Bajo el Trabajo, però aquest cop és de Ternura, que... que... Eh, des de Bilbo. Des de, del País Valencià, no? Us... No, Bilbo, Bilbo. Bilbo. Sí? Ah. Bilbo. Si són, si són les ternura, les, les floretes sí, i, sí, i tal, sí. no? La Ternura punk. Bilbo, Bilbo. Bilbo. Proposen... Ah, vale. Bé, pues sí. I són, ah, i País són... Valencià eh, també hi ha la distribuïdora. No, PV és País Basco. Vale. T'has confós per I, això, no, però no, posar PV, no? Hi ha, la, hi ha una distribuïdora de soroll del País Valencià que distribueixen a, eh, a aquest disc. Ah, I, ah, i t'has confós i per això. Confós, sí. Però, bueno, en PV també em podria confós tranquil·líssimament de, de País Valencià. O... Clar, és que si no et fiquen EH, no? EH, eh. que és Euskal Herria, en PV és com... Què està passant aquí? Eh. Eh? A mi si no he arribat a Batasuna no m'entero. Eh? <laughs> doncs us posarem Ternura, que és, és una banda de punk. Uh... Sí, tenen moltes cançons de temàtica felicitant. Mm -hmm. Foli! Foli! Que ja les he portat aquí i molt guai, molt guai, sí. m'encanta la, la banda. I, I amb el teu permís doncs, posarem aquesta altra cançó, que també és una tralla de cançó amb una temàtica que val molt la pena remarcar molt sovint, perquè ho patim moltes hores molta gent. I tant. Així que res, abajo el trabajo! Som-hi! Quina canya li foten, ternura... Que Mare Des de PB... Des de, <laughs> des de la PB reventant el llibre d'estil Carcelari. Carcelari. Des de, des de la PB del Nord. Des de la PB del Nord, sí. <laughs> Aprovat. Molt bé. La veritat és que sonava com un tro, Brutal. contundència i, i velocitat i, sí, i de sí. tot. Sí, molt sí. guapa, molt guapa. Tremendo són, temazo de ternura. Són aquelles bandes que actitud, lletres, música, tot, mm tot va a corda, tot sí, va quadra, sí, en un sí, pack sí, sí. que li dona allà un, una potència i una, un empaque, no? I tant. I com I ens agrada jugar amb la, amb la bona... Com? I una pols, també, brutal. Una, pols, una polseguera que s'aixequen sí. els fogos. Sí. <laughs> no, perquè també pols és un altre nom pum, pols. I també és una altra banda amb molta actitud. És que abans ho parlàvem fora del micro, abans de començar el programa. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Hi ha molta bona música últimament, la veritat és que fa patxoc això, que hi hagi tantes bandes amb tanta actitud, amb tanta ànima fotent canya. No? Bueno, doncs... Pues... Per aquelles que ens escolteu ja, ja veieu perquè en Pou ha d'anar al final de la, de la ronda, per això, per això jo mai m'hi vull ficar al, al davant seu perquè si no és, és pitjor, és pitjor. <laughs> És pitjor. Si no, agafa i et, et, rebenta, et rebenta amb aquesta cançó en segona ronda. Que... És com li diuen a l'Espit a Escalerria, no? Espitxo. Espitxo. La veritat és que a mi no se m'hauria acudit mai ficar ternura a la segona ronda. No, per mi és quarta, Tercera, cinquena quarta, o, o sisena... Sí, sí, sí. Entrepet, Tranquil·lament. Sí. Però bueno, bueno, aquí va com va, Isma. Va com va. Nosaltres començàvem amb un cantautor... Clar, això, algo ens molt molt tranquil·la, eh? molt agrada suave, la música suau. Algo ballable, ara que ve l'estiu... Música lleugera. I, música... I després ja ve la canya. Música tendra. <laughs> Tendra. <laughs> en el cas del Pou, primer ja ve la música canyera i després ja veurem, perquè de vegades acaba Després, si, acaba si a l'última rebaixa una ja mica veurem. el ritme, doncs ja el trobarem. Ja el Però trobarem. això sempre és homenatjant al Manolo, que és d'aquí una forta abraçada i, i un I gran patinet. I a l'Eric i a la Noe, que no hi són aquí, També. sempre els enviem, el patinet aquest que tu dius, sí. pendejo. El Manolo, que es va quedar sense vehicle i que potser hauria de venir en patinet. no sé com ho porta ara, si ha trobat alguna cosa o què. O si encara va amb tren. Tant de bo que sí. Esperem que sí, esperem que sí. Manolo. Molt bé, doncs després d'aquesta abraçada que li enviem a les companyes que avui no poden ser-hi aquí, anem amb una seccionassa. Sí, però abans deixeu-me dir que pel parasol tot és aquí, eh? No sé si sentiu com pico la taula. A fitxar! Que per dir a fitxar, eh? Clar que sí. La Noé, l'Eric, sí. Manolo, tots sí. i totes a fitxar. Sí. Ja ho diu l'Edit, a, ben a fitxar dit. i al llit el primer crit. Eh, exacte. Digue-m'ho així. Digue-m'ho així. O, o no ho diguem res més ah, no. i, i comencem una secció. Va, Vinga. Va. Obrim la secció Punky Dona. Així és, penya! Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mad Mad Chica. Va néixer el 14 de febrer de 1980 a Santiago de Xile. I Xile ens ho ha escrit amb una... amb, la, amb el símbol del dòlar. Mm -hmm. Santiago de Xile. La Mad Mad Chica va estudiar arquitectura tècnica, però al migrar cap aquí a la nostra terra, com sempre passa, no va poder exercir. Actualment treballa per Satan en un call center. Les seves aficions són el roller derby, que ho he buscat, i és un esport sobre patins, de velocitat i de contacte, mm. i que juga per equips. Femení, I... feminista, molt guapo, molt guapo. La, el tema del roller derby és molt xulo. També li agrada tocar el banjo i l'ukelele, i també cantar i, i el punk, així en general. De manies, ens diu que odia el pebrot i el patriarcat. <laughs> ja veureu que té moltes respostes amb, sí, una mica de... En doble sentit. Amb ironia, una mica de doble sentit, sí. Quan li preguntem per la seva militància social i activisme, la Mad Matxica es declara transfeminista i anarquista. I la seva ideologia és l'antifeixisme. Del seu caràcter ens diu que és alegre i violenta. <laughs> alegre i combativa. Bé, bé, bé. <laughs> Pel que fa a les influències musicals, destaca Bridge City Sinners, Cramps, Klingons i Asdiabats, Asdiabats, no sé pronunciar-ho, que em sembla que és brasilè, eh? Ha participat a les bandes Mad Mad Chica i Los Abducidos, Mad Mama and the Kids, Astrogatos, Mad Maduca i The Ragtags. Quan li preguntem pel records del primer concert, diu que es va quedar en blanc i amb molt de pànic escènic. Al final va cridar fins quedar-se sense aire i llavors, quan va acabar de cridar, va començar a cantar. I afegeix que des de llavors no ha parat. Ja ves. Que bona. D'anècdotes personals, ens explica que va migrar per la música. Hi ha un festival Psycho a, a Calella, a Pineda de Mar, i van decidir amb el seu ex, amb la, amb la seva parella de, del moment, venir cap aquí a lo loco i des de llavors, o sigui, es van afincar aquí van venir pel festi, però es van afincar aquí. <laughs> I, i van des, venir van quedar, eh? I des de llavors fitxa eh, el festi cada any. Clar. I diu que ja en van 20 anys. Wow. D'anècdotes relacionades amb la música, en té mil de bones i de dolentes. A nivell general, ella és una mica despistada. I algun cop li ha passat el típic Bona nit, la llagosta! I resulta que estava a Granollers. <laughs> Comença a riure i diu, d'aquestes mil, també ens explica que un cop un babós la va presentar com la cantant, però va afegir «Tranqui, que ensenya més teta quan canta». Què dius? I llavors ella diu, afegeix... Maleït bastard. Llavors ella afegeix... Vaig passar molta calor cantant amb la sudadera. <laughs> o sigui que... Quin fàstic. déu nhi Però el que més recorda va ser tocar amb Los Abducidos a la presó de, Lle de Lledoners. Hosti. Explica que és molt heavy tocar allí. Un punky els va portar a, per tocar a través d'un professor de teatre d'allí a la presó. Diu que quan van tocar la seva cançó Voodoo, canviaven part de la lletra on deien contra la madera per funcionaris, funcionaris de presons. <laughs> Diu, quina bronca em va caure així rient. Es va fotre en un bon embolic. Sí, una miqueta. <laughs> I sobre els plans de futur diu... Futur? <laughs> diu, el que surti mentre el món se'n va a la merda. I amb una mica de rima, l'he traduït també la rima al català, però diu, tocar, cantar, que el món s'acabarà. I tant. I ja per acabar, ara sí, aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de, de Ragtags, banda de punk rock d'aquí Barcelona, amb la Mad Mad Chica, la protagonista de la secció Punky Dona d'aquesta setmana, a la veu, Phil a la guitarra, Chispa a la bateria, Marc al baix i Marco al piano i a les maraques. Yeah. Des del seu àlbum Lack of Skills del 2022 us deixem amb el temacle que es diu Fake Glow i que sona així de bé. bon rotllo aquesta cançó. Brutal, brutal de Ractax, brutal Mad Mad Chica, espectacular a les veus, de nhi do quina solera, de nhi do quin, quina bandassa i de nhi do quina veuassa que té la Mad Mad, espectacular. Amb aquest fake low de, de Ractax, molt bé. Brutal, molt bé. brutal. Moltíssimes gràcies Mad Mad Chica, moltíssimes gràcies a The Ractax per fer possible una nova secció Punky Dona i ja en van 102? 102, crec. 102 ja, ja tenim un parell més en cua i la veritat és que seguirem, seguirem donant gresca i seguirem donant canya amb la secció Punk i Dona perquè és un dels, un dels leitmotifs, podríem dir, d'aquest pim-pam-pum i ens agrada difondre música i música feta per dones i, i, i com que ens agrada, doncs, doncs ho fem tot sovint. I tant, cada setmana. I tant. En, en unes quantes ocasions i, tant. i una d'elles en la secció. I tant. Però no exclusivament en la secció. No, per suposat que no. Ens, ens agrada que, que no sigui exclusiu. O sigui, la, la secció sí que és exclusiva, però el fet de que apareguin dones no ha de ser exclusiu, al contrari. De fet, moltes vegades tenim programes on n'hi apareixen més dones que i, i, i benvingut, benvingut sigui. I tant. Molt bé, doncs mireu, jo ara us porto una cançó que es diu Escobat. Escobat, que traduït vol dir una mà, s'ha fet recentment per a Soriano Cuac, eh, que traduït vol dir espais de felicitat i Sori, Sorionekuak és una plataforma ciutadana a favor de l'eusquera. Aquesta és una cançó preciosa amb lletra de Sostra i Colina, música de Neria Urbisu i a nivell musical apareixen el Juan Maboli i Urritza eh, a la bateria, eh, el baix del Julen Ceballos i les guitarres de l'Enyaut eh, Gastanyaga. Eh, I els teclats de Nerea Urbissu també. Les veus van a càrrec d'un munt de gent llavorós, la Garassi, Garcia, Jagoba Arrasate, eh, que em sembla que és eh, tècnic de l'Osasuna o és tècnic de futbol, aquest, aquest senyor diria. Eh? Com has dit? Jagoba Arrasate. Sí, Miriam Rivas, Roberto Martil, Ainhoa Tirapu, Olaya Inciarte, Saioa Alcaiza, eh, Etichu Arone, Arosena, Iñaki Soto, Joseba Santa Maria, Marcelo Otamendi, el mític director d'aquella revista que va venir a legalitzar, ara no em sortirà el nom, a Euskal Herria, Cirunya Hidalgo, la cantant de... Tampoc en sortirà, però... <laughs> Sí. busqueu Revista o el diari? Egin. L'Egin, no? Sí. Pues Marcelo Tamendi era, era director, de, diria, de, de Guin, si no estic equivocat, o potser sí. Cirunya Hidalgo, Porrots, el, el, el pallasso de Perritxeta Porrots, eh, Sator Hator, astronauta, a Anabel Araiza, Cuchi i, Aro, i Aaron Romero, Cuchi Romero, Cuchi de, Romero de, de, Marea. de Marea, i, el, i jo el crec que és germà. el germà, Aaron Romero, i aquesta cançó, a més a més, de tot però, el però, que... Però, us... espera, però, quanta penya hi ha aquí, tio? Bueno, o sigui, però, que dura 2.000 hores la cançó, perquè si no, no tenen temps a cantar tots. No, no. Una paraula cadascú. No, però fan molt. Allà a Euskaleria és molt xulo perquè fan projectes i després d'aquests projectes, vale, doncs com aquest, no? que és per donar més veu a l'euskera perquè la gent el parli i tal, doncs eh, es fan altres projectes per potenciar-los, com per exemple una cançó. Vale? I aleshores doncs, en un aniversari de, de la plataforma aquesta doncs, surt la cançó, ho fan també per exemple amb la Corrica, moltes vegades la cançó de la i s'ajunten un munt de penya... Que és el seu correllengua el seu diferent, però sí. el seu correllengua, per sí. entendre'ns. Bueno, pues, pues són projectes sí, sí. així molt xulos que, que ens agrada també donar, donar difusió. I que bé que tota aquesta tropa, ja que alguns són re reconeguts, que no sí, són sí. uns qualsevols. No, no, i tant, tot, tot gent, tot, tots els músics són, són excel·lents, la gent que canta també, tret d'algun que, que, que no és músic, perquè realment l'Arxero Tamendi no, no canta, sinó que es dedica bueno, a altres però coses. que està d'acord amb la causa i, donen suport, i participen per donar suport. Exacte, no? i aleshores sí que els, els vesteixen amb, amb Cuchi Romero, penya així més, més top, que, que s'hi cansaven doncs, més. No? És un tema que vull dedicar molt especialment, ja us he dit que avui venia molt dedicat molt dedicat al, al programa, al meu vell amic Lander, a qui aprofito per enviar una forta abraçada. Opa, Lando! Us deixem en Sorio Noac i el tema és Cubat. Tschüss. Tschüss. Es bubat nahi du. Es baina zu, es bubat. Nahi nuke es bubat. baina zu. Nahi nuke es bubat. Bai, nahi Sorionekoak, diguem-ho bé, que jo la veritat és que el basc el porto bastant xunguillo. Home, va, Aquest és, és cubat. Bé. Pel percal que tenies al llegir tots aquests noms, ho has fet prou bé, Isma. Bueno, ben dedicada a l'Ander i fent una fe de tarres, una fe de rates, eh, el, el, el diari, la, el Leguin. No, no era Leguin, no era, era, era Guncaria. Marcelo ah, Tamendi va ser el que quan van xapar Guncaria... I això era diari o revista? Escàndol. Crec que era una, crec que era una revista. Si clar, no ah, el diari, el Leguin, mm. però clar, és que en aquella època van xapar moltes coses. Sí, sí, sí. Llibertat d'expressió se li deia. Fills de la gran fruta. Vale, pues després d'aquest temazo, Anem amb, amb final de ronda, ara és el mestre Poc, acaba la segona ronda, encara queden moltes cançonetes per posar, no arribem ni a l'equador encara. Jo tinc... Què portes, guapo? Em, fa, em faré molt mal, o sigui, directament, eh? Ja d'entrada, perquè Mira. Eh? ho estic mirant i, i en quina hora se m'ha acudit. uh, <laughs> com deia, avui porto com dos uh, grups que han fet split junts. Uh mhm. -huh. Doncs aquest és d'un split que realment han fet junts dues bandes, a un split de tres i tres cançons cadascun, uh, que és Disparo i Venganza. És un bueno. homònim, al final és un split uh, entre les dues bandes. Causa-efecte. I, I em faré molt mal, deia, perquè, eh, si no m'erro, ara posarem Disparo, amb una cançó que és Mercenario del punk. Jo veig correcte el que està Però dient. és una versió de Venganza, que és l'altre grup que just. està... Um, bueno, just. Igual com van fer Duelo i Accidente, que es versionaven uns un de l'altre. Exacte, no? sí, sí, és, exacte. Bona. És un, un, una batalla de galls de cover, ai, de, de, de split, <laughs> d'alguna manera. O de gallines. Oi? O de gallines, o, o de pollets, o, o pollastres, jo que sé, el que, el que faci falta. Va sortir el 2017, vull dir que ja té uns anys, al final. És que te metes tu solo, tio. Per què? No <laughs> Home, és, és bastant a gènere un pollastre. Al final encara no, no està... O sigui, sí, eh, genèticament estarà definit, suposo, no? Perquè, però encara no, no, no li ha començat a sortir les característiques pròpies de, de, dels quan, agents, diguem. Quan està filetejat en una bandeja eh, presentada allí al supermercat, tu no saps si allò és... No, no però perquè és un erm pollet gran, és un pollastre. Però no és ni un gall ni una gallina, perquè encara no ha desenvolupat els trets sexuals de gall o de gallina. Com diria o sigui, aquella... és un pollet gran, hormonat. Com, com diria... <laughs> Com però, diria però, aquella... Però això ho desenvolupen els pollets ja quan són petits. No, no, o sigui, no evidentment tenen uh, els Perquè seus òrgans sexuals. Jo no hi he eh. treballat, però tenia coneguts que havien treballat en una cadena sí, d'aquestes. que sexaven. Sí, que miraven el pollet i, i si era... Depèn de quin sexe era... Mm -hmm. És molt difícil, directament això. a la trituradora. Valen molts diners la Dius, gent que sí, fa sí, això. Plof. Pues quan, quan els, els que no trituren... Necessitem apoyo. Necessitem apoyo. Vol, vols un pollastre, tu ara? el, els que no trituren, els que no tiren a, a la safata de triturar, Uh, doncs el que fan és els posen en gàbies, els eh, alimenten, alimenten, alimenten. Els que són mascles van per fer carn i els uh -huh. que mhm. són femelles van per reproduir-se i fer subproductes com... Vale. Si són vaques, els mascles els maten de mhm. jovenets uh -huh. i les mares pues, doncs, per criar i fer llet i els pollets el mateix, per fer ous, uh mhm. -huh. per criar, fer ous i després quan ja són massa velles per fer ous Pues el, els que venen normalment no són pollastres, no han... No han o sigui, no han, no han arribat a ser galls, són pollastres, i, i és que encara no han desenvolupat, i, i, i són aquesta espècie com, com, com si fossin Hulk Hogan allà superforts i, i, i com hem arribat aquí? Hormonats. Or sí, i són els que pues, així, tenen molta carn per poder menjar, aprendre molt i... No tinc ja. idea de com hem arribat aquí, eh? No, no, millor, sé. millor. Bueno, jo estava amb el meu propi jardí, que era de Disparo i Venganza. Sí. Que era una, una versió un de l'altre, no? Exacte. Cançó posarem... de Disparo versionant els Venganza. Exacte, que ja sonaran després Venganza, perquè també... Versionant una... els Disparo? Exacte. Efectivament. Ah, Despectivament. Bé, bé, bé, bé. I d'aquest split del 2017, Disparo Venganza, posarem una cançó realment de venganza tocada per disparo, que és Mercenàries del punk. Otra vez más. Uh, però és del seu... Uh... Ah, Us farem un croquis, després ho veureu sí. al, al, a l'arxiu de text, o sigui, quan entreu a la web ho veureu ben explicat. Jo crec que ja ens han entès, eh? però bueno... Eh. Però és del seu uh, ah, ST, que, que aquí em homònim, homònim, homònim, un, homònim, del 2012, anomenat Venganza, i, i res, I, i va directament a un atac directe cap a, als punkis o les cool que són... No, <laughs> però que, que ja han passat de pollito, que són pollastres vells, ja no fan ni bon caldo ni res de res, i, i res, són atac cap a, cap a la gent que, que són... a... és que no sé ni com dir-ho. Mercenarios del punk. Mercenarios ja del punk. Venganza, disparos... Bueno. Què Que aquí, Anisme. Manu, i, i anava animant. Actitud no els hi faltava, eh? Disparo, no, no. venganza, venganza... O sigui, clarament, tu, si veus un grup que es diu Disparo, que versionen a una gent que es diu Venganza... Mm. No pots esperar menys. Mm. No, no, no. Eh, exacte, vull dir, ja saps a lo que vas. Sí. Totalment. Sí, sí, sí. Bueno, és, és, és una troballa brutal, mm -hmm. brutal. No sé si havien passat pel pim-pam-pom encara, però la veritat és que Crec no, que no, no que recordava. No, em I ojo, que no. eh? Ojo, perquè... D'on has dit que eren, si és que ho has dit? Aquests, uh, aquests eren Disparo. Disparo són uh, de València. De València, uau. Mm -hmm. PV del País <laughs> Basc. P PV, però sense P. Eh? No, no? València. València, sí. I Va. Disparo Disparo, no. Aquests Venganza són de Saragossa. I si no, serà al revés, i ja està. Perquè, bueno. pues, sí. Molt bé, <laughs> molt bé. Pues la veritat és que sonava que tronava la, la cançonassa que s'ha tret en, en Mestre Pou i ara anem a, l'Equador del programa, comença la tercera ronda que la porta el Mestre Tecles entre mans. Que, què ens portes, bonic? De fet, se m'acaba d'acudir que el que faré és tirar una pedazo de falca que lo flipas. Falca mala. <laughs> Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. A, ra... a Ràdio Pinsania, però o sigui, ara mateix a, a Berga em sembla que poca gent ho podrà estar escoltant, més que res perquè estan en un altre tema, sí. que fa un patapum bastant gran. Bé, i a estan... més tenen, tenen barraca a la plaça... Sí, sí, sí, sí la gent de l'Ateneu Llibertari mec, estan mec. allà estan allà forts amb, amb la Patum, fortes amb la Patum, la seva festa com ha de ser, Sí. Una forta abraçada a totes les patomaires. I tant, i si passeu per Berga, doncs apropeu-vos-hi. I tant, a la Teno Llibertari falta gent, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta falca que diu on sonem, eh, anem amb, ara sí amb la tercera ronda que la porta el mestre Tecles. Que portes bonic? Ara tinc dubtes de si això ho vaig treure de, de, venganza, de, la, pla, o... de la plaga Do It Yourself, uh -huh. que són els, són els altres Pinya Records, o, Discos Pinya. Discos Pinya. No? Mm. Mm-hmm. Que són aquests de, de per També, aquí, sí, que sí, molen sí. mogollon tot sí. el que fan. Eh? I tant. Doncs de la plaga... És que ara dubto si aquests els són de la plaga o els va compartir, compartir eh, a xarxes la, la gent de la plaga o no té res a veure, però jo diria que aquests que porto ara, els següents i els últims, tots tres venen de recomanacions d'aquesta trup. Sigui, sí, eh? sigui uh mm-hmm. -huh. merda seva pròpia o sigui recomanada i punt. Però merda de la bona. Però merda de la bona, I tant, seguríssim. I tant, i tant. Bona merda. Doncs per començar ens anem cap a Vic. No sé si havíem portat mai un grup de Vic. Uh, pues bona pregunta. Bona pregunta, eh? De mm. la, la plana de Vic. Al, no. Hi havia uh, Resiliència, un d'ells era de Vic, em ah, sembla. No, mira, quasi ahí està. Manlleu, Vic, crec que sí, però no totalment. Doncs mira, us presento aquell Pim Pam Pum, els Bone Storm. Bone, Bone Storm. O sigui, és Tempesta d'os? D'ossos, sí. Seria Plobonosos. Plobonosos. I extret del seu disc, homònimament parlant, us aviso, d'aquest recent 2023, el disc es diu Una mort de la plana i la cançó que trio pues, es diu així, Una mort de la plana. Canyuqui! Som... Yeah! No és la meva plana, que jo sóc del Pla d'Urgell, però... Però bueno, una altra plana, estan bé les planes. Però déu nhi <laughs> quin temazo, déu nhi quin temazo. Sí. Aquesta colla, ojo, eh? Sí, sí. Han sortit escopatejades. Molt bé, com un tro, com un tro. Com Sonat... si ploguessin ossos. Sí, sí, sí. Quarta ronda, no, no ens podíem esperar una altra cosa tampoc, eh? Hem passat l'Equador? No, és tercera ronda, no? Sí. No, quarta. No, no, no és tercera. No, quarta. Jo acabo de començar la quarta. No, no pot ser, jo tinc aquí la meva tercera. I he ficat... Doncs pues em posarà ah, no, set, no, no, no passa veritat, res. És veritat, és veritat, vale, ah. sí, sí, sí, sí, sí. Vale, sí. Estàs comptant rondes o cerveses? Quines no, rondes no, no, no. comptaves? Els números de programa. Les cerveses no conto. <laughs> Vale, pues... o, o anys o temporades. No? <laughs> Vale, pues anem amb, amb la meva quarta o, bala. Quantes llevo por qual estoy? Que... Però què és que no té carnet si la moto és robar? ¿Eh? <laughs> Bueno, pues, eh, a la quarta ronda que estem, sí, estava jo descomptat, però perquè ho tinc mal apuntat, no per res. Ja sabeu que jo miro molt el que tinc apuntat i jo El estava... guió, el guió. Sí, el, el guió traiciona de vegades. N'hi ha uns que... Apel·lo. Diem tonteries perquè no tenim res apuntat No, <laughs> no, i els altres que l'alien perquè ho apunten mal. Tu mires i nosaltres t'admirem. <laughs> Bueno, pues admireu a Tijuana, que és una banda de hardcore punk brasiler formada l'any 1999 a Sao Paulo. Van acabar la seva trajectòria el 2017. Eren eh, Gipsio a les veus i a la guitarra, Leo a l'altra guitarra, Roman al baix, PG a la bataca, Bahia a la percussió i a les veus i Fouat a la, a la, a la percuta. Deixem fer l'apunt que ti, Tijuana, però no amb J, no és Tijuana, sinó amb Mac. Tiu, això és Tijuana. Tijuana. Tijuana. Sí, sí, Tijuana. Mm. Molt bé. Bueno, les seves influències musicals inclouen el reggae, el rap, el rock, l'esca i la música llatina. I us porto un tema des del seu sisè àlbum, titulat Il·legal, del 2020, un tema que porta com a títol Tropa d'Elite. De Tremenda, tremenda, tremendíssima Tijuana des de Sao Paulo, al Brasil, amb aquest Tropa des del seu Il·legal del 2000. Què us ha semblat? Quin rotllo, quin flow, eh? Com et feia caminar la cançó, no? Tenia sí. un... La veu així agudeta... A mi em recordava els, una mica els que us ho he dit, els Molotov, mm-hmm. Molotov, mm -hmm. Molotov sí. de, de l'època, amb sí, aquestes... Sí, sí. Molotov, potser amb la veu una mica d'Efcon 2, no sé. Sí. Sí, mm. també, també. Molt guai, molt guai. La veritat és que ho vaig trobar ahir al vol d'una història que va posar la gent de Punyo de Maín, la gent brasilera, i allà tenen, tenen una autèntica mina. Allà, si, si volguessin, podríem fer programes i programes només de música brasilera de molts gèneres i hi ha molta escena, hi ha molta moguda, la veritat. És que és, és, que... és gran Brasil, eh? És molt gran, és molt gran, sí, sí i, bueno, i, i la prova la tens amb això, no? que no paren d'haver-hi grups nous, grups que fa la tira d'anys que són i hi ha un munt de, de, de I bolos. també deixem dir que on més repressió hi ha, la gent més vàlvules d'escape necessita i la música n'és una. Uh mhm. -huh. I amb els anys que porten de Bolsonaros i companyies allí... Sí, sí. Mm, han, de fer, han de fer mogudes. De aquesta, aquesta cançó que no he dit crec que surt d'una banda sonora, inclús. Crec que això va, va anar al cinema, aquesta cançó, amb una, amb una, és una pel·lícula. BCO, que no és un bezo, sinó és un... <laughs> <laughs> Em va passar sempre, quan he vist una cançó... cançó... Veritat, va, va per lliure, eh? Hosti, és boníssim. Beso. És una xavera, és un beso, seressa. <laughs> Perquè a vegades ho veus, de, de que està la cançó el títol posa entre parèntesis BCO, tal... I no és que... vi... Bé, sempre... Tu quan veus BCO escrit, penses beso. Sí, dic, mira, que, que simpàtics. I no, després em vaig adonar que no. Beso és ternura, clar que sí. Molt bé, doncs Tijuana ha sigut el temazo que acabo d'escoltar. Ara és el torn del mestre Pou, que la seguirà liant tant com vulgui. Què? Amb què, amb què la liaràs? Espera, que m'aparto. Vinga, amb... Mandanga! Mandanga. Perquè ve amb exclamació. Exacte. És, uh, <laughs> Mandanga. Mandanga! Mandanga, oh, com ha de ser. Eh, de fet, eh, la imatge del grup és una M amb exclamació, així ben gran. Mandanga. Una altra banda de, provinent de Discos Pinya, que ja havíem comentat de que posaríem més d'una cançó Sí, uh, aquests tocaven dissabte passat al Casal de Joves de Roquetes, uh mhm. -huh. amb Pols i no sé quina, i amb dos o tres bandes més. Uah, brutal. Que... No hi vaig poder anar perquè treballava, però mhm. uh -huh. agradat. Sí, sí, sí, a la pròxima, o quan es pugui. Parlant d'escena, la pròxima, la, la, la més pròxima a nosaltres, ojo que està cabull, eh? amb, amb mandazes també, eh? Quina, quina? Que... L'escena pròxima de Barna, ah. de, de, de Rodalies... Claro, claro. Pensava que deies, com que hi ha tantes coses, pensava que ja estaves anunciant algun altre, mm. a part de, del 5 de juliol que tindrem aquí al, al, als carrers... Tindrem Mandanga. Mandanga, <laughs> però no d'aquesta. Uh, pensava que anunciaves algun altre concert no. o alguna cosa. No, com que parlàvem de l'escena de escena del Brasil, l'escena tal, i, i de Barna i de Rodalies estem portant aquest, aquesta edició, mm -hmm. la 460, mm-hmm. un munt de bandes que fa patxoca, la veritat. Ai, ai, ai. Sí? Molt bé, molt bé. El casal de Jover... <laughs> el bolo que us deia era Mandanga amb Friedrich, mm -hmm. Mimesis i Pols, que ja mhm. són mm. abastament. Però els altres dos, Friedrich i Mimesis, a mi... Fred Friedrich, em... bueno, no puc regar mà foc, però sí que he escoltat alguna cosa. Però aquí el primer punt no són gaire... No, no en sona gaire, i... o mai, i poc a poc. Els haurem de catar. Ho tindrem en compte, clar que sí. I Mandanga, què? Quina, Man quina Mandanga, portes? mireu, eh, la definició, segons ell, és grup de punk afincat a Barcelona que promou la serionla, que jo crec que és serinola però amb dislèxia, el hihihaisme i el a mi què m'explica és, és. Vale. Ja uh, Hòstia, ah, jo això ja ho havia llegit, tio. Pot ser. Perquè Pot ser et va allò... la mandanga de la bona. Pot ser que jo els portés en alguna ocasió? Pot ser, havia Ara sonat M'ho fareu buscar, m'ho fareu vale, buscar. Vale, sí, vale. sí. No, no, no. Això ja ho hem dit avui, és un bu. Sí, i... dotjabú. L'Isma ha portat en dues ocasions la mateixa cançó. <laughs> en dos programes consecutius. Me gusta, me gusta la mandanga. El tres, espera, espera, el 366 i el 367. Que bé, la mateixa cançó. Bé. Eh, teni, tenim els nous Molotov. Mandanga. Els, els Molotov catalans, que més són amb M, clar, i per això és M uh, i, i signe d'exclamació, perquè no sàpigues si és mandanga o Molotov. Ja deia jo, jo que em sonava. L'Isma ha portat aquesta de Mandanga em sona. No, no, no. Abans quin era? Uh, viva, la, viva los cuerpos de élite o algo així, no? No, com que viva? <laughs> No. I, I la de Mandanga que havia portat és una que es diu Que torni la Guàrdia Civil. No, no, sí, sí. No, no sé si ens estàs donant cosa a entendre. S'estan alineant els astres. Molt bé. Doncs Mandanga van fer un split... Uh, Uh, però no és la cançó, és l'altre split que havíem comentat avui Ah. El que ens devies de les primeres rondes. Sí, però porto una cançó, doncs també com abans, que no és de l'Split, però perquè m'és igual, és de la, de la guantera al Finestral, un, un disc que van treure Mandanga el 2023, aquest abril, Uh, I res, us posarem una cançó brutal que més ja que sona bastant a 24 idees i a, i a algun rotllo així uh, i mm, ja pel que heu vist i per l'actitud que portem són bastant còmics, per dir-ho d'alguna manera i res, us deixarem amb, amb, tocant els límits de l'humor amb cara de carallot. <laughs> carallot. Carallot. Mandanga! Mandanga! Aquesta no es podia ni dir ni més alt ni més clar. Alegra aquesta cara de carallot. Collera. Molt bé, mandanga de la bona, eh? Mandanga sempre bona. Que guapa, que guapa. La com hi va, com hi va, deixat esturades una mica, eh? <laughs> Anaven, anaven escopetejades també, anaven al galop i a més cançó corteta, si, mm -hmm. si breve dos veces bueno. I ull, que ara ve la cinquena ronda, que començarà... A partir de les criatures. Sí, bueno, mm, les meves tres últimes... L'última sí, mm, l'última no. una mica més, però l'anterior i aquesta ja veureu que por ahí, por ahí, aquí en el punk rock, ahí una mica mm -hmm. contundentillo. Bé, bé, me la deixes votar. Però mira, eh, estreno banda aquí el Pim Pam Pum. Es diuen... És un acrònim, acrònimament parlant serien Lili. Perdó. I què vol dir, què vol dir? Però Lili vol dir la insignificante línia de indiferència. Ai, ai. Lili. Lil... Sí, vale, sí. <laughs> Si fiquem el... Sí. Bueno, vale, és un article. Va, sí. No ho fem, no ho fem, lili, això, lili. no ho fem. Lili, lili. La insignificante línia de indiferència. De para por según sin sobre tras sobre, sobre. També és un també és una bandanga que acaba de sortir. És una banda nova perquè estan traient la seva demo es diu així, demo del 2023. I déu nhi si estem tenint avui sí. estrenes i grups que no havien passat, vull dir... Exacte, i jo molts de Barna, també. Sí. Eh. Sí, sí, sí. sí. I encara, encara repetint. I la meva última també seguiré per aquí. Encara hi tornaràs. I, bueno, doncs això, des de... Espera, des de Barna, els Lili, la insignificante línia d'indiferència, he triat la cançó que es diu 28 palabras. Vinga, som-hi. La insignificante línia de indiferència. M'ha semblat mm, fantàstic. Brutalíssims, no? Brutal, brutal. Quin so més genuí, so quines guitarres, noventero, quines sí, veus. I del 23, eh? que podien ser tranquil·lament dels 80, sí, sí, sí. 40... Així sonaven. No, no. Això és el primer, com a Lili, és el primer que han tret, perquè és la seva demo de recent sortida del forn. Quina qualitat. I crec, si no recordo malament, com apuntava abans, que això també compartit per la penya del... Del pollastre. No. <laughs> la plaga, la plaga, la plaga. La plaga, la plaga do, do it yourself. yourself. Clar que sí, doncs pues mira, de, de la plaga de Yourself ens anem ara amb una altra banda, continua aquesta edició 460 del Pim Pam Pum, seguiu a Radi Trama, música de trinxera, períodes dissidents, i anem ara amb The Venus Pinks, que són les Roses Verinoses, un trio d'Arizona, amb Dria Doll a la guitarra i a les veus, Gabi Chaos al baix i a les veus, Casey i Jelly Lee a la bataca, i és una banda de punk rock formada el 2013 que fan melodies inoblidablement encomanadisses i un punk descarat, descarat que impulsa els missatges subjacents d'unitat i igualtat com el tema que us portem avui, una cançó que ja s'ha guanyat l'etiqueta d'himne feminista, extreta des del seu àlbum Vita Amors del 2022. És un tema que dedico molt especial a la meva companya Noelia, que sempre li dedico una cançó i avui no podia ser una excepció, un temazo que porta com a títol We Do It Better i sona que trona. Eren The Venomous Pinks, amb aquest himne We Do It Better, ho fem millor, i és veritat que ho fan Uf, millor. Uah, millor que, que... Espectacular, eh? Ojo, que tot, eh. que tothom, mare meva, quina barbaritat. Impressionant, impressionant. Trio, eh? Ojo, Trio, que, eh, són tres xavales que, que fan aquestes meravelles des del Beat Amors del 2022, un temazo que tenia moltes ganes de, de posar, fora de micro li comentava al, al Pou que, que estic així amb una, amb una lectura molt xula sobre mm -hmm. Riot Girls i, i bueno, vaig descobrint cosetes i, i arran d'això doncs, busco música i, i surten coses com aquesta Uah, que, que la veritat és que... Una meravella. Molt xula, molt xula. Seguirem molt, molt a sobre de, des d'Arizona. des Arizona, uau. Són yanquis i uh mhm. -huh. seguirem molt, molt la pista d'aquesta penya <laughs> perquè, perquè la veritat és que aquest We Do It Better no serà l'últim dels temes que, que passi per aquí per, pel pim-pam-pum. Doncs millor, millor que tornin a passar perquè la veritat és que una passada. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de Venus Pinks ara anem amb més música combativa Uh, de la mà del mestre Pou, que portes bonic. Tu ja mm. a quinta ronda apartem les criatures o què? Sí, sí, sí, déu nhi la veritat és que no està gens malament. El que passa és que primer posarem una falca, uh, si us sembla bé. Sí, ens sembla reajustar-ho. Bueno, és igual, coses que passen, no sona la falca. No sona la falca? No sonava bueno, la falca. Bueno, no passa res, s'ha desaparegut en Mestre Tecles, que està I, enfeinat. I hem intentat fer coses i que cosa. no se'n donat bé. I, I d'aquí anem a més música combativa, Va. que això sí que sonarà. Doncs d'Arizona ens anem directament cap a UK, és a dir, que estem fent... Eh, estem tornant, però via UK, i posarem una banda que es diu Combat Clit, uh, és una broma, o sigui, és un homenatge a broma perquè és un, una banda que posen elles que és Riot Girl perquè és veritat, són, són tot noies i, i veus femenines. Bueno, també s'autodenominen així. Exacte, sí. perquè ho posen elles mateixes, però jo ho denominaria més hardcore directament, o sigui, la veritat és que és, és el que fan. I Combat Kid és, és una banda molt típica de dins del hardcore, eh, que són de Canadà, i clar, jo crec que aquest nom de Combat Clit és un, una conya amb, amb, pues, agafant el, manllevant el nom i, i modificant-lo i posant-li clit de clítoris aleshores doncs eh, modificant el nom bàsicament Re, una banda que almenys tenen un toc catxondo ja d'entrada amb, amb, la seu, amb el seu nom i des del 2023 van treure, o sigui, el febrer, el farà farà poc, al febrer, fa, mesos. fa sí, un mig any més o menys. Uh, van treure un, un llarga metres. durada un, que es diu Hold Steel, que és eh, mantenint l'udol, l'udol de, dels llops mm. i mhm. això. I re, i posarem una cançó um, directament um, des de UK que es diu Silence is Violence, és a dir, el silenci és violència, Uh, I no he pogut trobar la lletra, però pel que he entès i pel, pel nom de la cançó entenc que bàsicament va de, de tot el que siguis permissiu i el que no sigui anar en contra de, de la gent que està fent mal directament. El o sigui... silenci és complicitat, Exacte, és violència, tal qual. per tant. Per tant, en, ni una mica de silenci davant dels opressors no ens callaran. I, i no ens callaran. Així que reus, us deixem amb Silence is Violence, amb Combat Clit. Som-hi! com t'ha quedat la tarda, la veritat és que... <laughs> S'ha quedat bona tarda. Hem, hem sí, començat sí. molt hi jaja i estem... Bueno, estem ja a les acaballes. Arriben que... les últimes cançons del Pim Pam Pum. Hi ha hagut... Uh, S'ha acabat, un, acabat un acte que estàvem fent i eh, ens, eh, el Riqui ha marxat un moment a, a ajudar-les a tancar les coses i tot, i la veritat és que hem patit. Sort que has tornat, Riqui. <laughs> Sí, sempre és una alegria tenir-te per aquí. No, <laughs> el problema és que la taula de so és nova i la nova només he, només he tractat jo amb ella. Mm -hmm. La vella ja us la coneixia una mica bé, més, però aquesta és nova i bueno. té, més, té masses botonets. Penses que cosen. No, però això en dos dies que ho practiqueu ja estarà, eh? I tant, i tant, ho farem. Més música combativa, però ja l'última ronda arriba, arriba a la fi aquesta edició del Pim Pam Pum, però encara ens n'anirem amb, amb una cançó del Ricky i un parell de, per part meva i d'en de, Pou. Em posaràs dues, tu, al final? No, jo només una. Ah, vale, vale. Sí. Una al Ricky, una tu i una jo. Bé, bé. Vinga, ens ho repartim. doncs jo... A, ah, amb tira... què t'acomiades? Jo em m'anava a acomiadar amb una banda d'aquell recopilatori. La setmana passada us vaig explicar que vaig portar una cançó d'Accidente, sí. que era d'un recopilatori de, de per allà a França uh -huh. i tal. Sí. La, la nova, no? Que era... l'havien tret feia molt poquet. Sí, la cançó sí. d'Accidente Van fer una cançó expressament per a aquell uh mhm, -huh. recopilatori, sí, que sí. no està en cap disco ni res. n'hi havia més bandes. I hi havia, pues, a part d'Accidente, pues, diria que són 10 bandes més, per exemple, són 11 cançons, el 11 o 12 o por ahí, i anava a portar una d'aquestes, però després els els amics de, la, plaga, de la plaga do it yourself, ha sorgit. han dit allí, ei, que incendio treuen samarretes, <laughs> samarretes, i acompanyat d'un tema nou. Ah, I dic, conyo, pues espera. <laughs> Jo tenia el programa fet des d'ahir de, des o abans d'ahir i avui aquesta tarda he dit, epa, epa, epa, epa, epa espereu-vos tots. Pa, parem anem, màquines. Parem màquines. Parem les rotatives. Són els Incendio, que crec que no havien Incendio amb, amb Z, Sí. Són de per aquí, Barnau, l'Hospitalet o por ahí, doncs són tota aquesta tropa. I, I a part de samarretes molt xules, han fet aquesta cançó que es diu El gato muerto i que va dedicada a... Òbviament, a El gato muerto, que va ser un centre social que diria que està desallotjat. No, ja? És que hi ha El gato, uh mhm. -huh. però no sé si és el mateix que El gato muerto. Tinc un lío amb les ocupes de Perllà a És que n'hi ha moltes, sempre n'ha hagut moltes i, mm -hmm. i em costa. Però bueno, la qüestió és que és una cançó dedicada al Gato Muerto i a, a, tota la, a totes les cases ocupades i a tota la gent que està dins d'aquesta moguda, per dir-ho d'alguna manera, no? que sí, donen sí. suport a centres socials, que obren cases, obren vivendes, contra l'especulació, contra... Bueno, bueno, com, com la gent de, del jardí de, del Jardí de la Julieta de Sant Andreu del Palomar, mm -hmm. que avui dediquem al programa. Exacte, exacte. Doncs pilladíssima al vol, us porto Incendio amb el seu El Gato Muerto. Som-hi! mare meua, mare meua, el mestre Tecles, si està avui de sol·licitat, i el mestre Palli que apareix en escena. <laughs> Què passa, bonic? avui t'he dedicat una cançó, eh, que ho sàpigues. ¿Qué dius? Mudanzas. Eres un mierdas, tío. Mudanzas, què quieres? Que me, me estás echando de tu no, puta no. casa, cabrón. <laughs> No, <laughs> es una indirecta. És FDK. sí, ja t'ho sabe. és un temazo, eh? Sí, sí, sí. La veritat és que molt, molt xulo. Amb aquesta he començat i, i ara, pues, anem... I ara veurem amb què acabes. A veure, a veure en què acabo. Què dius, mestre Palla? Què, què <laughs> et porta bé, aquí el pim-pam-pum? Guanyant... Veig que esteu guanyant temps perquè teniu el mestre Tecles aquí amb mil, amb mil funcions. No, no estem guanyant temps. Estem guanyant temps perquè estem parlant amb tu que feia dies que no et bé, veia, pendejo. Bé, em pensava que no arribava eh, el programa, ja, ja us deia, la típica assemblea, no? que tothom diu, bueno, última intervenció i acabem, i de cop algú aixeca la mà i diu, què us sembla això? I tot de mans allà fan rum. Hora mitja. I allà amb una llagrimeta aguantant el tipo. Però bé, bé, bé, bé, bé, bé ja bé. estem, perfecte. Perfecte, a tope, todo a tope, ben, Todo bien. Amb ganes de venir al pim-pam-pum. I què ens tires, sí. Isma? A veure. Mira, pues, uh, s'acaba el pim-pam-pum, s'acaba amb el resum del programa i un parell de temes. I, vale, vinga. I si voleu, doncs anem de cara a Barraca amb el, amb el resum. El programa resum. dedicat, sí, sí. avui estic, ha estat un programa dedicat molt especialment al Jardí de la Julieta, un projecte comunitari al cor de Sant Andreu del Palomar que porta més de 4 anys fent servei al poble i a les seves veïnes. Un espai que es va ocupar amb la intenció d'aturar la construcció d'uns xalets de luxe que accentuaran i acceleraran el procés de gentrificació que pateix el poble i per lluitar contra l'especulació immobiliària. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la gent del Jardí de la Julieta, perquè el jardí no es toca, prou, prou especulació. especulació. I a la secció felicitant... Fotem-li! Fotem, -li. Fotem -li. Ens hem atipat de valent amb Pete Seeger i la seva exquisidesa Song of the World's Last Whale. També hem felicitat a les companyes d'Hora Brussa, al col·lectiu feminista no mixta i revolucionari de Sant Cugat del Vallès que fan 10 anys d'història. I a la secció Punky Dona, Punky, Punky, hem tingut... És que encara això no, no, no puc fer-ho, això sense, sense és patètic, Eh? <laughs> haurem, haurem de trobar algun efecte que, que ens posi veus més xules. I a la secció Punky Dona hem, punky, tingut el... Punky, punky. <laughs> hem tingut el plaer de presentar-vos a la Mad Mad Chica, veu i ànima de la banda de Ractax. Molt bé, doncs amb això i un parell de temes que tirarem s'acabarà aquesta edició 460 i ja es diu aviat amb me'n vaig jo, banda de hardcore eh, del sud de Califòrnia formada el 2016 per Crystal Pack a la veu, Alec Riley i Jack McTominay a les guitarres, Michael Morales al baix, Danny Paul a la bateria. Des del seu segon EP anomenat, anomenat Lavender, que va veure la llum al 2020, m'acomiado de Totis amb una gardela que porta com a títol What You Sow i sona brutal. I l'última de les últimes, la cirereta del pastís, la portes tu, mestre Pou? Amb què, amb què t'acomiades? Doncs uh, ja... Uh, mm, ah, L'explica l'esplit aquell, no? L'esplit, sí. Eh, el que no sabia dir a la tercera Venganza... ronda no ho sabré dir ara. O sigui, fatal. Posarem Venganza versionant Disparo, Disparo amb la cançó que es diu Vuestro Final i és per acabar ja el programa doncs posarem al final d'aquest split, al final de l'última cançó d'aquest programa i posarem punt i final però seguirem un altre dia. I tant que sí. Amb aquesta cançó s'acaba l'edició 460. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Ja sabeu que sou el cor que fa bategar el pim-pam-pum, sou el motor que fa moure aquest programa. No sé si volem afegir alguna cosa més, família. Sí. Heu, sal heu saludat amb aquest sí, personatge que aquí? Sí, hem parlat amb, amb en Pellimentari, ah. aquest, en mediàtic. No, si el que, no, és hi... que no hi era. Quan... El que no hi eres ets tu. Ja, ja, ja. ja quan he arribat que... estaves assegut a la meva cadira i dic, però sense dir res i dic no sé si ha parlat, si simplement estava aquí. A mi m'han dit fes de Ricky, he començat a tocar coses i crec que ha funcionat. <laughs> hem fet temps, hem fet temps amb, amb, amb, amb el mestre Palli parlant una miqueta i, i fent temps a que tu arribessis. pues amb aquestes dues cançons ens acomiadem fins a la propera. Ha estat un plaer, com sempre diem família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! Uh -huh. radiodrama.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!